ehtiyotlik bilan uning qanshariga boplab tushirdi bilganingizni qiling lekin bilib qo'ying tomog'ingizda ovoz paychalarida shish bor xohlasangiz qoling bir necha soat ichida u zararlimi yoki zararsizmi aniqlaymiz bor yo'g'i bir necha soat xohlamasangiz keragi yo'q ehtimol bundan muhimroq ishlaringiz bordir biroz kutaylik jonni qayoqqa ham shoshamiz men pastga tushib studiyaga qo'ng'iroq qilib qo'yaman dedi valentin tekshirish uzoq cho'zilib ketdi lekin foydasi bo'ldi julning fikricha rentgen natijalari va mazok analizi natijalariga ko'ra laringologning dastlabki diagnozi to'la tasdiqlangandi mazok bu analiz uchun kasallangan joydan olinadigan yupqa qatlam xonama xona yurgan paytda yod surtilgan og'zini tez tez ochib nafas olgan jonni fantayn qochib ketishga urinib ham ko'rdi nino valensiya yelkasidan quchoqlab ushlab oldi da kresloga o'tqazib qo'ydi hamma ish tugaganda jul quvongandan ko'zlari yiltillab fontenga qarab o'girildi da so'gal dedi fontaine hech narsa tushunmadi jul takrorladi ovoz paychalariga so'gal chiqibdi bor yo'g'i shu kolbasa po'stlog'ini olganday osongina olib tashlaymiz ikki oydan keyin onadan yangi tug'ilganday bo'lib ketasiz valenti ura deb baqirdi biroq jonni fanteyn qovog'ini soldi ovozimga qanaqa ta'siri bo'ladi keyin qo'shiq ayta olamanmi jul segal yelka qisdi kafolat berolmayman biroq siz baribir qo'shiq aytyapsiz-ku. shunday bo'lgach qanaqa farqi bor fanteyn unga xushlamay qaradi siz azizim sal o'ylabroq gapirsangiz bo'lardi yaxshi gap aytib xursand qildim deb o'ylayapsiz shekilli bu gapingiz men endi qo'shiq aytolmasligim mumkinligidan dalolat beradi shunaqami axir boshqa qo'shiq aytolmasligim mumkinmi julga endi ta'sir qildi bu politga muruvvat ko'rsatib yaxshilik qilsayu u yana noz ham qiladi quloq soling mister fontayn dedi jul sovuqqonlik bilan birinchidan men sizga azizim emasman men meditsina doktoriman marhamat qilib doktor deb atang keyin to'g'ri men sizga haqiqatdan ham quvonchli yangilik aytdim sizni bu yerga yetaklab kelganimda ovoz paychalarida yangi zararli shish paydo bo'lganiga ishonchim komil edi agar shunday bo'lganda hiqildog'ingizni butunlay kesib tashlashga to'g'ri kelardi o'shanda ham agar kech bo'lmasa men sizga siz o'lgan odamsiz deb aytishdan tashvishlangandim so'lganligini bilib nega quvonganimga endi tushungandirsiz agar jonni fontayn bo'lsangiz nima sizda rak kasali bo'lishi mumkin emas deb o'ylaysizmi yoki operatsiya qilib bo'lmaydigan miya shishi bo'lishi mumkin emasmi yoki infarkt bo'lishi mumkin emasmi hech qachon o'lmayman deb o'ylaysizmi nima dunyoning ishlari faqat bulbullarning chaqchaqidan iborat deb o'ylaganmidingiz siz g'am tashvish nimaligini ko'rmagansiz hamma gap ana shunda mana shu kasalxonani aylanib ko'ring so'galdan boshqa kasalingiz yo'qligiga xudoga ming qatla shukur qilasiz yaxshisi ahmoqchilikni yig'ishtiringda aytilgan ishni qiling shaxsiy vrachingiz tajribali xirurg chaqirsin ammo o'zi operatsiya qilmoqchi bo'lsa sizga maslahatim shuki menga suiqasd qilyapti deb darhol politsiyaga xabar qiling jul keskin burildida eshik tomon yurdi valensiya uning orqasidan otangizga rahmat doktor bopladingiz shunday qilish kerak edi deb qichqirdi jul unga qayrilib qaradi ayting chi siz har kuni erta tongda turiboq shunaqa baqira boshlaysizmi ha nino shu qadar yoqimli jilmaydiki jul o'ylaganidan yumshoqroq qilib esingizda bo'lsin agar shu holda davom ettiraveradigan bo'lsangiz uzog'i bilan besh yil yashaysiz valenti boshini orqaga tashlab xoxolab kuldi besh yil kulgidan bo'g'ilib qayta so'radi u azizlarim nega buncha ko'p oltinchi qism yigirma uchinchi bob maykl karleone sitsiliya zaminida quvg'inda yashagan besh oy mobaynida nihoyat otasining taqdiri va fe'li atvori to'g'risidagi ko'p narsaga tushunib yetdi lyuka braziga yoki kaporigime klementsaga o'xshagan odamlar qaydan paydo bo'lishini va nima sababdan onasi o'z vazifasini sabr toqat bilan itoatkorona ado etib kelayotganligini ham tushundi chunki qismatga qarshi kurashmasalar ular qanday achinarli ahvolga tushib qolishlari mumkinligini sitsiliyada o'z ko'zi bilan ko'rdi u don nimaga har bir odamning faqat o'ziga xos yakkayu yagona taqdiri bor deyishni yaxshi ko'rishini tushundi qonuniy hokimiyatga hukumatga nisbatan hurmatsizlikning kelib chiqish manbalari sukut saqlash omerta qasamini buzgan har qanday kimsaga nisbatan nafrat sabablari unga ochiq oydin bo'lib qoldi kiyilaverib ancha uringan kepka va juldir kostyumda u palermo sohiliga tushdi bu yerdan uni orol ichkarisiga ovloq provinsiyaning markaziga mafiya to'la hukmronlik qilayotgan va o'tmishdagi qandaydir muhim xizmati uchun don karleone oldida qarzdor bo'lib qolgan mahalliy kapo mafioso mafiya boshlig'i huzuriga jo'natishdi karleone shaharchasi ana shu provinsiyada edi mayklning bir paytlar amerikaga qochib ketgan otasi ana shu shaharcha nomini o'ziga yangi ism sharif qilib olgandi lekin bu yerda donning bironta qarindosh urug'i qolmagandi ayollar keksalik yoshiga yetishmasdanoq o'lib ketishar erkaklar esa qonli qasos qurboni bo'lishar yoki qadrdon go'shalarini tashlab ketishga majbur bo'lishardi mayklni kapo mafiosoning amakisinikiga joylashtirishdi yoshi yetmishdan oshgan qari bo'ydoq amaki okrugdagi yakkayu yagona vrach edi ismi sharifi yuno bo'lgan ellik besh yoshlardagi donning o'zi sitsiliyalik mashhur mulkdorlardan biriga tegishli bo'lgan yerlarga qarab turish uchun qo'yilgandi unga o'xshaganlarning vazifasi bekor yotgan yerlarni kambag'allar egallab bir qarich yerga ham o'zlariga ekin ekib olmasliklariga ularning yashirincha ovchilik qilishiga yo'l qo'ymaslikka ko'z quloq bo'lib turishdan iborat edi qisqa qilib aytganda u boylarning mulkini yo'qsil odamlar tomonidan qilinadigan eng kichik garchi qonuniy bo'lsada tajovuzlardan ham saqlashi kerak edi agar kambag'al dehqonlardan birontasining miyasida tashlandiq yer uchastkasini qonuniy asosda egallash fikri tug'ilsa bundaylarga don tommazino qasos olish bilan dag'dag'a qilardi kambag'al esa niyatidan voz kechishga majbur bo'lardi bundan tashqari don tomazino provinsiyada suv taqsimlash bilan shug'ullanar va rimdagi hukumat tomonidan ruxsat berilgan to'g'onlar qurilishiga to'sqinlik qilardi to'g'onlar serfoyda ishga tegarada yerosti quduqlari suvini sotishga xalaqit bergan bu joylarda asrlar mobaynida izchillik bilan joriy etilgan suv ta'minoti asoslarini izdan chiqargan bo'lardi unga o'xshagan odam himoyasida hech narsadan qo'rqmasdan yashash mumkin edi shunga qaramasdan mayklning kimligini yashirish zarur deb topishdi uning yerlari doktor tazaning mulki bilan chegaradosh edi doktor taza sitsiliyaliklar uchun xos bo'lmagan darajada novcha ikki beti qip qizil sochlari oppoq kishi bo'lib o'ta kitobparast edi u qo'liga tushgan kitobni o'ng tersiga qaramay o'qiyverar so'ngra o'qigan kitoblarini qo'shnilari savodsiz dehqonlar bemorlari cho'ponlar bilan muhokama qilaverganligi uchun hamqishloqlari orasida quruq odam deb nom taratgandi axir ularning kitob bilan qanchalik ishi bor oqshom chog'lari doktor taza don tammazino va maykl uchalasi bu oroldagi mo'jiza tufayli xuddi qora uzum toklari bilan yonma yon o'sib chiqqanday marmar haykalchalar o'rnatilgan katta bog'da suhbatlashib o'tirgani chiqishardi doktor taza mafiya haqida uning asrlar davomidagi faoliyati haqida son sanoqsiz voqealarni aytib berar maykl karleone berilib tinglardi ba'zida don tammazino ham tungi muattar hiddan va xushbo'y kuchli vinodan bu sehrli bog'ning go'zalligi va tinchligidan zavqlanib hayotida duch kelgan voqea hodisalarni eslab qolardi doktor timsolida afsonalar don timsolida esa bugungi hayot mujassamlashgan edi bu qadimiy bog'da maykelning ko'z oldida otasiga o'xshagan odamlarni yuzaga chiqargan ildizlar namoyon bo'ldi u mafiya so'zi dastlab pana joy ma'nosini anglatganini bilib oldi keyin bu so'z mamlakatni va uning xalqini yuzlab yillar mobaynida ezib kelgan hukmdorlarga qarshi kurashish uchun paydo bo'lgan yashirin tashkilotning nomiga aylandi tarixda bunchalik shafqatsiz zo'ravonlikka duchor bo'lgan boshqa o'lka bo'lmagan orolda shafqatsiz azob uqubat kim kambag'al kim boyligining farqiga bormasdan xuddi quyun singari kezib yurardi aslzoda zamindorlar va katolik cherkovining knyazlari dehqonlar va cho'ponlarning temir qo'llari bilan hokimiyatni mustahkam himoya qilardilar politsiya bu hokimiyatning quroli bo'lib xizmat qilardi xalq politsiyani hokimlar bilan shu darajada teng ko'rar ediki sitsiliyada biror odamni politsiyachi deb atashdan kuchliroq haqorat yo'q edi azob uqubatdan qiynalgan odamlar yakka hokimlikning shafqatsiz ibtidodi ostida sog' salomat qolish yo'llarini izlab nafrati va ranj alamini hech qachon sirtiga chiqarmaslikni o'rganib olishdi hech qachon do'q po'pisa qilmaslik kerak chunki do'q po'pisa ijro etilgunga qadar unga javoban jazo chorasi qo'llanadi jamiyat sening dushmaning ekanligini agar adolatsizlik uchun o'ch olmoqchi bo'lsang yashirin isyonchilar mafiya huzuriga borishni unutmasliging kerak bu mafiya kuchayib borib sitsiliyada omertani bir birini qo'llab quvvatlash sukut saqlash qonunini joriy etdi qishloq joydan o'tib borayotgan odam eng yaqin shaharchaga olib boradigan yo'lni so'rasa aytishmaydi mafiya a'zosining masalan unga kim o'q uzganligini politsiyaga aytib qo'yish eng katta jinoyat hisoblanadi omerta qonuni odamlar uchun o'ziga xos dinga aylanib qoldi agar biror ayolning erini o'ldirib ketishgan bo'lsa u politsiyaga qotilning ismini aytmaydi yoki bolasini badbashara qilib kaltaklagan qizini zo'rlagan odamni ko'rsatib bermaydi hokimiyatdan adolat kutib bo'lmasligiga tushungan odamlar adolat izlab mafiyaga murojaat qiladigan bo'lishdi hozirga qadar mafiya ma'lum darajada bu vazifani ado etib kelmoqda biror kor hol bo'lsa odamlar mahalliy kapo mafiosoga murojaat qilishadi u okrug aholisi uchun o'ziga xos ishboshi himoyachi jamiyat homiysi edi odamlarni ishga joylashtirar uyida yegani ovqati yo'qlarga ovqat berar edi biroq doktor taza yillar o'tishi bilan sitsiliyada mafiya boylar qo'lidagi qurolga va ma'lum ma'noda mavjud siyosiy tuzumning yashirin tayanchiga aylanganligi haqida og'iz ochmadi buni maykl asta sekin o'zi bilib oldi u kapitalizmning o'simtasi sifatida qanchalik mayda bo'lishidan qat'iy nazar korchalonlikning har qanday turiga o'zicha soliq soladigan kommunizmga qarshi murosasozlikka qarshi o'simta sifatida bunyod bo'ldi maykl karleone otasi toifasidagi odamlar nima sababdan qotil bo'lishni qonunga itoat qiladigan tor fikrlaydigan odam bo'lishdan ustun qo'yganligini birinchi marta tushundi vahima huquqsizlik qashshoqlik o'ta dahshatli edi mustaqil odamlar jamiyat taklif etgan narsani qabul qilishni rad etardilar ularning tasavvurida qonuniy hokimiyatning shafqatsizligini bartaraf etish mumkin emasdi amerikada ko'pincha ularning bu ishonchi o'zgarmay qolardi maykelning shoshilinch tarzda nyu yorkdan chiqib ketishi singan jag'ini jiddiy davolashga imkon bermadi u haligacha kapitan maklski esdaligini ko'tarib yurardi jag suyaklarining noto'g'ri bitishib qolishi tufayli uning qiyofasi ayniqsa chap tomondan qaraganda biroz qaroqchilarning qiyofasiga o'xshab qolgandi doktor taza bir necha bor xizmatini taklif etdi lekin maykl rad qildi o'tgan oylar mobaynida u sitsiliyada ta'zadan zo'rroq vrach yo'qligiga ishonch hosil qilib ulgurgan edi sitsiliya mafiyasi boshliqlaridan eng kattasining yordami tufayligina u o'z vaqtida imtihon topshirib vrachlik diplomiga ega bo'lib olgan edi bu jamiyatda paydo bo'lgan tekinxo'r o'simta jamiyat uchun qay darajada zararli ekanligining yorqin namunasi edi odamning biror ishga yaroqliligi yoki yaroqsizligi hisobga olinmasdi iste'dod ishtiyoq ahamiyatga ega emasdi mafioza cho'qintirgan ota sovg'a sifatida senga mutaxassislik hadya etardi mayklning mulohaza qilish ko'p narsalarning mag'zini chaqishga vaqti yetarli edi kunduzi doim don tomazino qo'l ostidagi shu yerlik ikki cho'pon hamrohligida shu atroflarni sayr qilardi mafiya ko'pincha mahalliy cho'ponlardan qotil yollardi cho'ponlar darhol ishga kirishardilar chunki tirikchilik qilishning boshqa vositasi yo'q edi maykl otasi uyushtirgan tashkilot haqida o'ylardi agar bu tashkilot keyin ham hozirgiday muvaffaqiyatli ish olib boradigan bo'lsa rak o'simtasiga o'xshab kattayib borib xuddi shu orol singari mamlakatni ham vayron qiladi sitsiliya soyalar saltanatiga aylanib qolgandi erkaklar bir parcha non topish yoki qonun yo'l qo'ygan iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan foydalanishga urinib ko'rganliklari uchun o'ch olinishidan qutulish maqsadida dunyoning turli tomonlariga ketib qolishgandi ikki soqchi cho'pon maykl bilan sayrga chiqqanda doim lupar olib yurishardi sitsiliya katta miltig'i mafiyachilarning eng yaxshi ko'rgan quroli edi orolni mafiyadan tozalamoqchi bo'lgan mussolini davrida lupar saqlaganlar ushlanib lagerga jo'natilardi Sitsiliya ittifoqchi qo'shinlar tomonidan ozod qilingandan keyin amerikalik harbiy amaldorlar fashistlar rejimidan zarar ko'rgan har bir odamni demokratiya kurashchisi deb hisoblab lagerga tushgan mafiyachini ko'pincha provinsiya shaharchasi merligiga harbiy komendatura huzurida tarjimonlik qilishga tayinlashardi voqealarning bunday tus olishi mafiyaga saflarni tezda tiklab olish va avvalgiga qaraganda yanada dahshatliroq kuchga aylanish imkonini berdi uzoq sayr qilib olib bir kosa pasta go'shtli makaron yeb va bir shisha kuchli vino ichib to'yib ovqatlangandan keyin garchi tunlari jag'i zirqirab og'rib chiqsa ham maykl biroz uxlab orom olardi doktor ta'za tinimsiz unga pachoqlangan jag'ini operatsiya qilish kerakligini aytib joniga tegardi buning ustiga vaqt o'tgan sari maykelning jag'i kuchliroq azob berar u tez tez ta'zadan og'riqni bosadigan biror dori so'rashga majbur bo'lardi maykl operatsiya qilishni o'jarlik bilan rad etardi nihoyat doktor buning sababini so'raganda u qovog'ini solib tirjaydi har holda uydan esdalik qishloqdagi bu tinch va osoyishta hayot yetti oy davom etdi keyin don tomazino nimadandir tashvishga tushib qoldi villada deyarli ko'rinmasdan uzoq vaqt g'oyib bo'lib qoldi palermoda yangi mafiya paydo bo'ldi yoshlar urushdan keyin avj olgan qurilish shov shuvida katta pul ishlab olishdi va zamondan orqada qolayotgan qishloq boshliqlarini dadil ta'qib eta boshladilar don tomazino o'zining mol mulkini himoya qilish bilan ovora edi quyosh charaqlab turgan kunlarning birida ertalab maykl odatiga ko'ra ikki sadoqatli shaxsiy soqchisi hamrohligida dala kezgani jo'nadi soqchilardan birining ismi kalo bo'lib u soddaroq badqovoq indamas xuddi indeyslarga o'xshab qiyofasi buzuq hozircha jir bitmagan haqiqiy sitsiliyalik kabi pakana va chayir edi ikkinchisi yoshroq va odamshavanda bo'lib hayotida ancha muncha narsani ko'rishga ulgurgandi urushda flotda dengizchi bo'lib xizmat qilganligi uchun asosan dengizni ko'rgandi inglizlar u xizmat qilayotgan kemani cho'ktirib yuborishib asirga tushganga qadar badaniga solib ulgurgan jimjimado rasmlari shundan guvohlik berardi fabritsio uning ismi shunday edi ko'kragidagi rasmlar bilan hamqishloqlari oldida haddan ortiqcha maqtanardi deb bo'lmaydi rasmning mazmuni sitsiliyada mavjud bo'lgan or nomus haqidagi tasavvurlarga asoslangan bo'lib unda er begona erkak qo'ynida yotgan xotiniga pichoq urayotgani tasvirlangandi uchalasi sertiproq qishloq yo'lidan yorqin ranglar bilan bezatilgan eshak aravalarini orqada qoldirib borishardi atrof gulga g'arq bo'lgandi apelsin bog'lari bodomzorlar va zaytunzorlar chaman chaman bo'lib gullagandi yaylovlar sergul gilamni eslatardi maykl mutlaqo bunday manzaraga duch kelaman deb kutmagandi sitsiliyaliklarning qashshoqligi to'g'risida ko'p eshitgan maykl giyoh o'smaydigan sahroni ko'raman deb o'ylagandi jannatga tushib qoldi shunday o'lkadan badarg'a qilish uchun odam odamga nisbatan qanchalik vahshiy bo'lishi kerak maykl kechgacha dengiz sohilidagi madzara qishlog'iga yetib borib Карлеонияга avtobusda qaytishni o'ylagan edi yo'lda tamaddi qilish uchun cho'ponlar yelkasidagi xaltalarga non va pishloq solib olishgandi lekin dengiz sohiliga borish unga shu kuni nasib etmadi o'n besh mil yo'l bosib o'tishgandan keyin ular yashil salqin apelsinlar soyasida o'tirib dam olishdi қачонлардир qachonlardir amerikaga o'tib ketish to'g'risida vaysarkan xaltasidan ovqat va vino oldi ovqatlanib bo'lishgach salqin joyga cho'zilishdi fabritsio ko'ylagi tugmalarini yechib muskullarini qimirlatib ko'kragiga chizilgan rasmni harakatga keltirardi xuddi shu paytda sitsiliyaliklar tili bilan aytganda maykalni yashin urdi apelsinzorlarning narigi tomonida villaga marmar peshayvonli kichkina saroyga qarab ketgan yo'l bor edi kutilmaganda o'sha tomonda bir to'da qishloq qizlari paydo bo'ldi qadim zamonlardan buyon saqlanib kelayotgan feodal tobelik majburiyatini ado etib mulkdorning uyini yig'ishtirib tozalab uning kelishiga tayyorlab qo'yishib endi xonalarni bezatish uchun gul tergani chiqishgan bo'lsalar kerak daraxtlar tagida yotgan erkaklarni ko'rmagan qizlar asta sekin yaqinlashib kelaverdilar bir payt ulardan uchtasi dugonasini quvlashga tushdi dugonasi esa chap qo'lidagi shingil uzumdan yirik yirik qop qora donalarni uzib quvlayotgan qizlar tomonlarga otib qocha boshladi uning qalin sochlari uzum donalari singari qop qora edi apelsinzorlarning chekkasiga kelganda dugonalari quvlayotgan qiz o'tlar orasida yotgan erkaklar ko'ylagi gullarini ko'rib qoqqan qoziqday joyida turib qoldi oyoqlarining uchida xuddi hozir qochib qoladigan ohu bolasiga o'xshab qilt etmay turardi yaqin masofadan erkaklar qizning chiroyli cho'ziqroq tarang yuzidagi har bir belgini qalin va uzun kipriklar soyasi ostida safsarga moyil katta katta jigarrang ko'zlari och bug'doyrang tanasi uzum rangi o'rnashib qolgan qip qizil nozik lablarini aniq ko'rdilar qiz shunchalik go'zal ediki Fabrizio beixtiyor e xudo osiy bandangni ruhini qabul et men o'lyapman deb yubordi uning ovozini eshitgan qiz oyog'ining uchida orqasiga qayrildi da dugonalari tomon yugurib ketdi ularning oldiga yetib borib orqasiga qaradi qo'li bilan apelsinzorni ko'rsatdi keyin qizlar qahqaha otib kulganlaricha kelgan tomonlariga yugurib ketdilar maykl karleone o'ziga kelganda tik turar butun vujudini yengil titroq bosgan yuragi gurs gurs urardi oroldagi hamma o'simliklar gulga burkanib yotgan apelsinzorlar va limonzorlarning muattar uzumlarning xushbo'y hidlarini shamol olib kelib dimog'iga urgan u karaxt bo'lib qolgandi birdan u cho'ponlar kulayotganini eshitib qoldi nima bo'ldi yurakdan urdi shekilli a so'radi fabritsion uning yelkasiga urarkan odatda gapga aralashmaydigan kalo ham hamdardlik bildirib mayklning tirsagidan oldi hech qisi yo'q yigitcha bu hech narsa emas dedi xuddi mayklni mashina urib ketganu u sog' omon qolganday nimalar deb valdirayapsizlar qo'y miyalar maykl ularga dag'dag'a qildi kechinmalari lop etib yuzaga chiqib qolganidan qattiq xijolat bo'ldi lekin hozirgiday holat uning hayotida birinchi marta yuz berishi edi quvg'inga uchragandan keyin garchi hamma yo'llar berk bo'lsa ham endi ular hatto bir birlari bilan do'st ham bo'la olmasligini bilsada doim key haqida o'ylardi to'g'risini aytganda endi u qotil mafiyachi edi biroq shu daqiqadan boshlab key haqidagi o'y fikrlari bir gala qushday uchdi ketdi fabritsion ma'nodor qilib gardanini qashlab qo'ydi qishloqqa borib kimning qizi ekanligini surishtirsakmikin do'sti jiddiy bosh irg'adi maykl lom mim demasdan ularga ergashdi qishloq o'rtasidagi favorali maydonchada kichkinagina arzon baho oshxona bor edi tashqarida tor ayvonchaga tig'iz qilib uchta stol qo'yilgandi cho'ponlar ana shu stollardan biriga borib o'tirishdi maykl ham ular yonidan joy oldi yaqin o'rtada hech kim yo'q edi narida yolg'iz hudlik daydib yurar qandaydir kichkina bolalar tuproq o'ynashardi eshikdan oshxonaning to'lidan kelgan pakana egasi chiqib keldi stol ustiga kosada no'xat qo'ydi ko'zida o'zi tayyorlagan konyak singari kuchli qip qizil xonaki vino keltirdi fabritio uni gapga soldi siz bu yerdagilarning hammasini yaxshi tansangiz kerak yo'lda shu qishloqlik bir ajoyib go'zal qizni uchratib qoldik u mana bu do'stimizning yuragiga bir hovuch cho'q tashlab ketdi oshxona egasi maykalga achingandek qiziqib qaradi sochlari jingalak bug'doyrang ko'zlari qop qora katta katta taniysizmi dedi maykl oshxona egasi qisqa qilib tanimayman bilmayman bunaqa qiz yo'q dedi va ichkariga kirib ketdi uchalasi shoshmasdan maydalab o'tirib ko'zidagi vinoni tugatishdi yana vino so'rab oshxona egasini chaqirishdi hech kim javob bermadi mezbonni izlab u kirib ketgan xona tomon borgan fabritsio boshini chayqab qaytib keldi shu odamning qizi ekan o'zim ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim ichkarida g'azabi qaynab o'tiribdi menimcha biror kor hol yuz bermasdan bu yerdan izzatimizning borida karleoniyaga qarab juftakni rostlab qolganimiz ma'qul bu ajragan chol ikki zabardast o'g'li borligini xudo ulardan kuch quvvatni ayamaganligini bir hushtakchasi yetib kelishlarini shama qildi qani birodarlar ketdik maykl unga achchiqlanib qarab qo'ydi hozirgacha ular mayklni sitsiliyada yashirinib yurishga majbur bo'lgan ekan demak chinakam erkaklarga xos ishlar qo'lidan kelsada yuvosh yumshoq gapiradigan hamma amerikaliklarga xos yosh yigitlardan biri deb o'ylashardi cho'ponlar soddalik qilib u haqda jon fikrga kelishib xato qilishgandi mayklning dokaday oqarib ketgan yuzidan yog'ilgan nafrat cho'ponlarning vujudini o'q bo'lib teshib o'tdi ularning yuzidagi tabassum bir zumda so'ndi o'zaro oshna og'aynilarcha munosabatdan iz ham qolmadi u odamni bu yerga chaqirib keling dedi maykl ular darhol itoat etishdi luparlarni yelkasiga osishib qorong'i oshxonaga kirib ketishdi va yarim minutdan keyin oshxona egasini boshlab kelishdi pakana sitsiliyalikning mutlaqo qo'rqmaganligi yaqqol ko'rinib turardi uning dushmanlik kayfiyatiga endi ehtiyotkorlik qo'shilgandi xolos maykl stul suyanchig'iga suyangancha bir necha daqiqa indamasdan unga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdi keyin muloyimlik bilan bilishimcha qizingizni so'rab sizni haqorat qilib qo'yibman shekilli uzr so'rayman men bu mamlakatda begona odamman urf odatlaringizni yaxshi bilmayman faqat bir narsani aytib qo'yay men sizni ham qizingizni ham xafa qilmoqchi emasdim oshxona egasi yanada ko'proq sergaklandi u oldida turgan odam olis qishloqdan kelgan tasodifiy yo'lovchi emasligini tushungandi kimsiz qayerdan kelgansiz qizimda nima ishingiz bor maykl shoshmasdan javob berdi men amerikalikman bu joylarda politsiyamizdan yashirinib yuribman borib aytishingiz mumkin yaxshigina pul to'lashadi ammo aytib qo'yay qizingiz otasidan judo bo'ladi aks holda esa kuyovga chiqib olishi mumkin nima bo'lgandayam sizning roziligingiz bilan oila a'zolaringiz ishtirokida qizingiz bilan tanishmoqchiman men andishali halol odamman zarracha qizingizni badnom qilaman degan niyatim yo'q u bilan uchrashib gaplashib ko'raman agar bir birimizga yoqsak qizingiz rozi bo'lsa to'y qilamiz agar rozi bo'lmasa bu joylarda meni qaytib ko'rmaysiz oshxona egasi yana unga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdi yuzida chuqur chandiq izi oyoqlari uzun bunaqalar yaqin atrofda uchramaydi miltiqlarni ko'z ko'z qilayotganday ko'tarib olgan ikki cho'ponga ko'z qiri bilan qarab qo'ydi ichki bir his tuyg'u bu begona odam bilan yaxshisi janjallashmagan ma'qul derdi u noiloj yakshanba kuni kechga yaqin keling deb g'o'ldiradi mening ismim vitelli hu anavi qishloq orqasidagi tepalikda yashayman siz shu yerga kelasiz keyin birgalikda uyga chiqib boramiz endi sohil bo'ylab qilinadigan sayrlar maykelni qiziqtirmay qo'ygandi shu yerdagi garajda ularni kelgan joyiga yetkazib qo'yadigan mashina topildi kechqurun bog'da o'tirib maykl don tammazinoga cho'ponlaringizga ayting yakshanba kuni menga qorovullik qilmasdan qo'ylarini boqishsin men bir qiznikiga mehmonga boraman cho'ponlaringizning u yerda o'ralashib yurishining keragi yo'q dedi don tammazino bosh chayqadi bekorlarni aytibsan sen uchun men otang oldida javob beraman yana bir gap sen hatto uylanmoqchi ham bo'layotganmishsan don karleonega odam borib maslahatlashmaguncha bunga ruxsat berolmayman don tamazino siz otamni bilasiz dedi maykl ehtiyotkorlik bilan so'z tanlab har holda uning oldida obro' e'tiborli odam turardida unga yo'q deb aytishsa kar bo'lib qoladi va xo'p demagunlaricha hech narsani eshitmaydi yo'q degan so'zni otam mendan juda ko'p eshitgan qo'riqchilaringizga ku xo'p mayli deng agar siz shu bilan o'zingizni bexavotirroq sezsangiz mayli lekin agar men uylanmoqchi bo'lgan ekanman uylanaman shaxsiy hayotimga otamning aralashishiga yo'l qo'ymaganimdan keyin sizga yo'l qo'yarmidim bu otamga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi kapo mafioso xo'rsindi ilojim qancha mayli sen aytgancha bo'lsin biroq bu yerda yuz berayotgan voqealar haqida otangga xabar beraman bu mening burchim yakshanbagacha maykl avtobusda palermoga borib sovg'a olib keldi u qizning ismi apolloniya ekanligini bilib oldi har kuni qizning maftunkor chehrasini ko'z oldiga keltirib jozibador ismini takror takror tilga olib uxlab qolardi qayerdandir ancha uringan lekin yaxshi yuradigan alfa romeo mashinasini topishdi yakshanba kuni u butun sitsiliyada jaranglaydigan cherkov qo'ng'iroqlari sadolari ostida qishloq maydonchasiga kirib bordi va oshxona oldida to'xtadi orqa o'rindiqqa miltiqlari bilan o'tirgan kalo va fabritsioga vitelli panjaraga suyanib turgan ayvonda uni kutishlarini tayinladi bu safar vitelli ular bilan qo'l berib so'rashdi maykl mashina o'rindig'idan sovg'a solingan uch tugunni oldi va oshxona egasining orqasidan tepalikka uning uyi tomon ko'tarila boshladi u oddiy qishloq kulbasidan kengroq edi qashshoqlik vitellilar oilasiga hali chang solib ulgurmagandi eri singari semiz chaqqon uy bekasi egnida yakshanba kuni kiyiladigan qora ko'ylak bilan ularni ostonada kutib oldi ichkarida qora kiyim kiyib bashang bo'lib olgan savlatli ikki yigit ularning o'g'illari kutib olishdi qiz xonada yo'q edi maykl senyor va senyora vitellilarga olib kelgan sovg'alarini topshirdi qizning otasiga oltin portsigar onasiga palermada sotiladigan bir o'ram eng yaxshi gazlama sovg'a qildi uchinchi tugun qizga atalgan edi mayklga sipolik bilan minnatdorchilik bildirdilar otasi qo'polroq qilib erkakchasiga dedi bizni to'g'ri kelgan odamni birinchi uchrashishdayoq uyga taklif qilishaverarkan deb o'ylamang sizga shaxsan don damazino o'zi kafolat berdi saxovatli bu odamga provinsiyamizda hamma ishonadi lekin qizim haqidagi niyatlaringiz jiddiy bo'lsa har holda siz haqingizda ko'proq narsa bilishimizga to'g'ri keladi maykl tavozi bilan bosh egdi xohlagan narsangizning hammasini xohlagan vaqtingizda so'rab bilishingiz mumkin dedi u va to'satdan xonaga qizning o'zi kirganligini sezib qoldi uning dimog'iga yangi ochilgan gullarning muattar hidi kelib urildi u qayrilib qaradi qiz uyning ikkinchi yarmiga olib keladigan qubbali eshik ostonasida turardi lekin qop qora sochlarida ham qora ko'ylagi yoqasida ham gul yo'q edi u maykalga birrov qarab oldi bilinar bilinmas jilmaydi va onasining yoniga borib yerga qarab o'tirdi ikkinchi marta maykalning nafasi ichiga tushib ketdi yuragi gursillab ura boshladi u hozir qizga qo'lining uchini tegizishga jur'at etgan uni bu yerdan olib ketmoqchi bo'lgan har qanday odamni bo'g'ib o'ldirishga tayyor edi qiz akasiga qarab jilmaydi maykl o'zi ham sezmagan holda yigitga nafrat to'la ko'zlari bilan qaradi u qizga uning cho'zinchoq maftunkor chehrasiga qaradi lekin ismini tilga olishga jur'at etolmadi yaqinda sizni apelsinzor yaqinida ko'rdim ammo siz darrov qochib ketdingiz nahotki men sizni qo'rqitib yuborgan bo'lsam qiz bir daqiqa boshini ko'tarib unga qaradi yo'q degan ma'noda boshini qimirlatdi onasi kulib qizini turtdi apolloniya biror narsa desangchi axir bu bechora seni ko'raman deb uzoq yo'l bosib kelgan maykl qizga tugunni uzatdi qiz uni tizzasiga qo'ydi tugunni och qizim dedi otasi lekin qizning bug'doyrang qo'llari tek turaverdi onasi engashib oltinrang qog'oz tugunni yechdi qip qizil barqo't qutichani qanday ochishni bilmasdan qo'lida aylantira boshladi to'satdan qo'li prujinaga tegib ketdi va quticha ochildi qutichada og'ir tilla zanjir bor edi apolloniya sovg'aga qo'lini ham tekkizmadi onasi tilla zanjirni olib ikki uchidan ushlab qizining bo'yniga o'lchab ko'rdi qiz qop qora ohu ko'zlarini yana birrov Michaelga tikdi Grazia maykl bir marta qiz ovozini eshitdi nihoyat u o'rnidan turdi boshqalar ham turishdi takalluf bilan xayrlashishdi keyin vitelli uni pastga mashina oldigacha kuzatib tushdi kelgusi yakshanba kuni ovqatlanishga taklif qildi maykl bir hafta chidab turishga bardoshi yetmasligini oldindan bilgan holda minnatdorchilik bildirdi ertasi kuni u soqchilarsiz bir o'zi qishloqqa keldi va sinyor vitelli unga achinib xotini va qizini pastga chaqirib kelishga odam yuborgunga qadar oshxona ayvonida u bilan suhbatlashib o'tiraverdi ikkinchi uchrashuv ancha ko'ngilli o'tdi apolloniya o'zini erkinroq tutar unchalik tortinmas edi ikkinchi kuni yana shu hol takrorlandi farq shunda bo'ldiki apolloniya u sovg'a qilgan tilla zanjirini taqib olgandi bu rozilik alomati ekanligini tushungan maykl jilmayib qo'ydi u qizni tepalikka uyigacha kuzatib qo'ydi ulardan bir qadam ham qolmasdan orqada qizning onasi borardi apolloniya tik qiyalikda qoqilib ketdi agar maykl ushlab qolmaganida yiqilib tushardi maykl orqada qizning onasi qizining quvligidan yashirincha kulayotganini ko'rgani yo'q qizi tog' echkisi kabi chaqqon edi tetapoya qilib yura boshlagandan buyon bu so'qmoqdan biron marta ham qoqilmagan edi ona yosh yigit to to'yga qadar qiziga qo'l tekkizishning boshqa yo'lini topa olmasligini bilganidan kulardi ikki hafta ana shunday o'tdi maykl faqat qizga yoqqanligi tufayligina emas shu bilan birga uning boyligidan qizni xabardor etganligi uchun ham shoshilardi yana yarim oydan keyin yakshanba kuni to'y bo'ldi oddiy qishloqcha to'y bo'lib o'tdi qishloqning hamma odamlari ko'chaga chiqib qarindosh urug'lari va mehmonlar hamrohligida cherkovdan qizning uyiga qaytayotgan yoshlarning ustiga gullar tashlashar ular esa bunga javoban olomon ustiga shakar aralashtirib qo'g'irilgan bodom sochishardi ziyofat tun yarmigacha davom etdi lekin kelin bilan kuyov ziyofatning tugashini kutmasdan alfa romeoga o'tirishib doktor tazaning korleone yaqinidagi villasiga jo'nab ketishdi ikkinchi yo'l tugadi